Sam Hvala. Allah. A sada, dragi Arne, bujrom izvolite. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Hvalen neka je uzvišeni gospodar, naš stvoritelj, onako kako njemu priliči i kako je on dostojan. On je jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava. Jedan jedini i nema sudruga ni u čemu. Neka su najlepši i najpotpuniji blagoslovi selami na Allahovog miljenika, poslanika koji je milost svim svjetovima, Muhammeda alaihi salatu wasalam, na njegovu čestitu porodicu, na sve njegove drugove, ashabe i na sve sredbenike njegovog puta do sudnjeg dana. Amin. Nakon toga, poštovana braćo, sinjeni vjernici, plemenite sestre, dragi ljevljaci i naravno prije i svi vi koji ste došli iz različitih mjesta da danas, odnosno večeras budemo ovdje zajedno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Predsjedniče kluba Džematlija i svi članovi, vi ste me zaista napravili ste dašnji uvod e, prije moga obraćanja. Zaista vam se zahvaljujem na pozivu i na ovoj velikoj počasti koju ste mi priredili. A naravno, želim da vam se zahvalim na svom trudu kojeg vi ulažete i kontinuitetu u širenju dobra među svim ljudima ovdje u ovom gradu, a također želim da se zahvalim, kao što i Remzo Demirović e, iskazao, e, ovdje općini u Kljernima koji su nam ustupili ovaj prostor, da ga večeras koristimo za ono što je korisno i što je dobro za sve ljude. Ja sam večeras naslovio ovo moje obraćanje vama na sljedeći način. Islam nas uči perfekciji. Sigurno vam je bila zanimljiva tema čim ste je čuli. A naravno, ona je e, zanimljiva i važna koliko god puta da se, da se ponovi. Šta me je ponukalo i iniciralo da večeras govorim po prvi put na ovu temu ovako sa posebnim obraćanjem, upravo mnogobrojni citati u našoj knjizi Kur'anu časnom i u sunetu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji spominju ovaj termin perfekcija, odnosno el-ihsan. Termin el-ihsan ili perfektnost, savršenstvo, je spomenut u Kur'anu u različitim oblicima, a sa istim korijenom na 195 mjesta. A također poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam je u mnogo govorio i podsticao muslimane da idu prema najuzvišenijim ciljevima silu, savršenstvo, perfektnost u svom djelovanju i u svom ponašanju. Uzvišen je Allah Žešanom kaže u Kur'anu u suri Nahl Inna Allaha je'muru bil adli wal ihsani wa itai bil kurba Zaista Allah naređuje pravednost, pravu. I naređuje perfektnost, ihsan, protekciju u svemu. Wa ita'i dil kurba i pomaganje rodbine. A zabranjuje ono što je loše, razvratno i tako. I nepravdu, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. A poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam kaže Inna Allaha ketebel ihsana ala kulli šeji. Allah vas je obavezao o muslimani da budete perfektni i savršeni u svemu. Šta god obavljate, da ga obavljate na najpotpuniji način. Kaže pa, kada žrtvujete i kada koljete kurban ili neku drugu ili, ili ovaj životinje koje vam je on dozvolio da koristite iz nekih, nekim drugim prilikama, kaže to klanje i ubijanje životinja činite na najblaži i najljepši mogući način, naravno uz spominjanje imena uzvišenog, uzvišenog, dakle, stvoritelja. Wal yuhidda ahadukum šufratahu, wal yurihda bihatahu. Kaže, i kada kolješ kurban ili prinosi žrtvu da nahraniš svoju familiju i porodicu, dobro naoštri taj predmet i nož, i čim prije odmori svoju žrtvu da se ona ne pati. Iako je nerazumno biće. Iako je nerazumno dakle biće. Iako se radi o životinu. Glavni hadis koji nam pojašnjava stepene naše vjere jeste Džibrilov hadis i koji nam u stvari objašnjava definiciju perfektnosti u islamu, je takozvani Džibrilov hadis. Zašto Džibrilov hadis? Mnogobrojni ashabi Rasulullah s.a.v. prenose tu priču. Jedan od njih je Omer radijallahu ta'ala A njegovu verziju hadisa, ovog hadisa bileži ima muslim. Kaže, dok smo jedne prilike sjedeli za Rasulullahom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam. Kaže, odjedan put se pojavi čovjek izrazito bijele odjeće, izrazito crne kose. Na njemu se, kaže, nije primjećivao ni jedan trag putovanja, dugog putovanja i nikoga od nas nije poznavao. Kaže, sve dok nije došao do poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam. Sjeo je pred njim, savio je koljena i pribio je svoja koljena uz koljena Rasulullah i salatu Zatim je stavio svoje šake i svoje dlanove na, Petra svoja, na nadkoljenice. Kao što čini pristojni i učitivi učenik pred svojim učiteljem. Ovo je dokaz da učenog čovjeka, svoga učitelja, onoga koji te podučava korisnim informacijama, valja i treba poštovati. Jer je poslanik Muhammed Sazman kao najodobranije Božije biće i najdražiji čovjek Allahu Želešanomu dakle je sjedio pristojno pred svojim učiteljem. A njegov učitelj je bio Džibril, najodabraniji melek na nebesima. I kaže, pitao ga je, o Muhammede, šta je to islam? Šta je to islam? On mu je rekao, islam je da svjedočiš da je uzvišeni stvoritelj Allah jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava. I da je Muhammed njegov poslanik, da obavljaš pet dnevnih namaza, da daje zekat, da postiš mjesec namazan i da obaviš hađi. To jeste, jedan put u životu posjetiš Kaabu u Mekki. Kažem, ovaj čovjek istinu si rekao. rekao rekoše, mi smo se čudili. Pita ga, a onda mu potvrđuje odgovor koji je dao. Zatim kaže, reci mi šta je to iman? Šta je to iman? I dobro znate, naši ljudi kažu din i iman, da mi Allah sačuva din i iman, da, da živim sa dinom i sa imanom i da preselim na bolji svijet, na ahiret, na vječni svijet sa dinom i sa imanom. Kaže, iman je da vjeruješ u uzvišnog Allaha, da vjeruješ u njegove meleke, da vjeruješ u njegove knjige koje je objavio, da vjeruješ u njegove poslanike, da vjeruješ u sudnji dan i da vjeruješ u Allahovu. Kaže, istina se Kaže, reci mi šta je to ihsan, perfekcija? Kaže, evo ga, evo ga, termin koji je odredio našu temu večeras. Kaže, perfektnost i savršenstvo jeste da obožavaš uzvišenog stvoritela, Allaha Đalešanohu, kao da ga vidiš. To je najveći stepen ideale ili savršenstva u vjeri. Kaže, a ako ne možeš baš da se ponašaš tako, kao da gledaš u uzvišenog Allaha, onda ako ti njega ne vidiš, znaj da on tebe uvijek i u svakom momentu gleda i vidi. Na kraju, pitao je Resulullah, znate li ko je ovaj čovjek? Oni su rekli, Allah i njegov poslan najbolje znaju. Rasulullah reče, to je Melek Džibril, došao je da vas poduči vašem dinu, vašoj vjeri. Šta nam govori ovaj hadis? Ovaj hadis nam govori da se naš din i naša vjera sastoji iz tri stepena. Prvi stepen, prvi level, ono kao kad igrate igrice, primjer, pa onaj prvi stepen ili taj prvi level je najlakši. Čak i djeca ovaj, i početnici mogu da se snađu i da ovaj, osvoje dosta pojena i da uspiju u toj dakle, ovaj, igrici tako Jeste islam. Šta to znači islam? Islam znači, pa prvi taj stepen vjere, da se svojom vanjštinom, svojim spoljašnjim eh, ekstremitetima svoga tijela pokoriš i izraziš odanost i pokornost Bogu. A to je prije svega kroz svoje očitovanje. Da njega priznaš za svoj gospodara i da ga veličaš i da mu se pokoravaš svim onim ibadetima i dragim njemu djelima koje ti je on propisao. Kao što su nama sto tako To je prvi taj stepen. Ali pazite, naša vjera, naša savršena vjera, koja je od savršenog gospodara svih svjetova stvoritelja, ona od nas traži da uvijek idemo naprijed, da se ne zadovoljavamo sa tim niskim stepenima. To je prvi stepen, da čovjek potvrdi i posjedoči, da obznani, da se deklariše i tako dalje. Drugi stepen jeste iman. A iman, kada se spomene, to znači unutarnje vjerovanje, čvrsto unutarnje vjerovanje srcem, čvrsto ubjeđenje, bez imalo sumnje u najveće istine, a to su uzvišeni Allah njegovi poslanici, njegovi meleki, njegove knjige, sudnji dan i njegovo određenje. Vjernici vjeruju u ove istine, iako ih ne vide kao da se pred njima, pred njima dakle, ovaj, nalaze bez ikakve, bez ikakve sumnje. To je veći stepen vjere kojeg osjećaju vjernici kada dakle, ovaj, se trude i kada ulože napora na putu, na putu ovaj, sticanja Božjeg, Božjeg zadovoljstva. Ali ni tu se ne zaustavljamo mi. Ni tu se ne zaustavlja poslanik Muhammed Sosa, nego traži od nas da idemo još dalje. Dobro ti klanjaš, postiš, ponašaš se fino i tako dalje. Ali, kaže, Džibril pita poslanika, šta je to perfekcija, šta je to perfektnost, savršenstvo u vjeri? Šta je to najveći ideal, najveći cilj koji čovjek može postići? Kaže, da se ponašaš onako kao da gledaš u uzvišenog Zamislite samo taj moment. Zamislite kada bismo imali priliku da gledamo u uzvišenog stvoritelja, stalno da gledamo u njega, kako bismo se mi ponašali. Mi primjer radi kada e, je u našoj blizini ili prisustvu neki naš roditelj ili naš neki prijatelj ili ovaj osoba koju mnogo uvažavamo, koja ima velikog autoriteta i ugleda i tako dalje, kada u našem prisutstvu mi gledamo da što lepše izgledamo, da što pristojnije stojimo, sjedimo, da izgovaramo samo lijepe riječi i tako dalje. Da kod nas ne primijeti ništa nepristojno. A e šta onda misliš? Kako bismo se trebali ponašati? Kada kako bismo se ponašali svaki od nas? Kada bi imao mogućnost da gleda u uzvi savršeno biće našeg stvoritelja Allaha Želešana. Naravno, na Dunjaluku niko nije vidio, niti će vidjeti. Na ovom svijetu niko nije vidio, niti će vidjeti Boga. Ali na budućem svijetu svi ćemo mi vidjeti Allah. I vjernici, čak i oni koji nisu u njega vjerovali, čak i oni licemjeri munafici, i oni će vidjeti njegovo svašno biće. Jer će se on otkriti svojim stvorenjima na sudnjem dažnju. E kada se Allah Žešanovu otkrije, taj veličanstveni prizor, niko neće moći da mu odoli tom prizoru. Oni koji nisu vjerovali u njega, koji su ga koji su čak ovaj, se ponašali suprotno od onoga što je on tražio od njih, oni će reći tada, kako nam prenosi uzvišenje Allah u in kunna lefi dalalim mubin. Idu za ujikum bi Tako nam gospodar, tako nam tvoga uzvišenog bića. Mi smo bili u velikoj zabludi onda kada ti nismo bili pokorni i kada ti nismo bili odani. U velikoj zabludi. Zar ima veće nepravde i veće nepristojnosti od toga da čovjek, da mi, svako od nas pojedinačno, koga je Allah ovaj stvorio u savršenom, najljepšem obliku, kome daje sve što ima, što mi koristimo i što imamo, to je od njega. Hajde neka mi neko navede bilo koju stvar, bilo koju blagodat koju koristi, da nije ona od uzvišenog Allaha. I zemlju na kojoj živimo, i vodu koju pijemo, i hranu koju jedemo, i vazduh koju udišemo, i nebesa koja su iznad nas, sve je od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa zar on ne zaslužuje zahvalnost? I zar on ne zaslužuje odanost? I zar on ne zaslužuje da poštujemo njegovu riječ i ono što je on objavio nama, dakle, stvorenjima? Naravno da da. E, tada će nevjernicima postati jasna njihova zabluda kada nisu bili odani Allah Allahom A vjernici, oni će odmah pasti i se na, na na seždu, na tle, svojim licem, iz uvažavanja i poštovanja prema Allahom prema tom prizoru, odmah će pasti Allahu na seždu. E oni koji su ovaj, iz licemjerstva ovaj, vjeru izražavali, licemjerni bili u srcu nevjernici, ovamo ispoljavali demek neku pobožnost i opoštenje, oni tada neće moći da uče seždu. Neće moći, nego će im se kičma ukočiti, kako stoji u hadisu, kod ima muslima, od Ebu Sa'ida al-Hudrija, pa neće moći da padnu na srdu. jer moraju biti odrokani. Jer je u islamu laž strogo, zabranjena. Nema laža. Nema da lažeš stvoritela Boga, niti da lažeš ljude. Čovjek mora da ima jedno lice. Obzirom da su ti munafici bili sa dva ili više lica, oni su imali jedno u srcu, a drugo ispoljavali, ovdje su morali da budu obejanjeni, odnosno da, da bude njihovo stanje obznanjeno. Da bude njihovo stanje obznanjeno i tada će biti obrukani. E zamisli sada mene i tebe ili bilo ko od nas, neka sebe zamisli kako bi se ponašao kada bi imao mogućnost da gleda uzvišenog Allah a u džennetu, u kući spasa, u kući nagrade, sreće i zadovoljstva, dženetlije, oni će naravno imati i bašće i raznovrsna jela i dvorce od zlata i tako dalje. Ali ono što je najviše u dženetu, odnosno što je jako bitno, jeste da neće imati briga, nema tuga, nema bolesti, nema sekiracije i tako dalje. Zamislite samo to, kakva je to blagodat, jer nama prema radi na ovom svijetu je fino, ali, ali nas E, brige, tuge, nervoza, depresija, tako dalje. To nam je, to, to je ono što nam ometa da, uživamo vrlo često u životu na ovom svijetu. Ali u džennetu nema ti poteškoća. Ali sve to u odnosu na ljepotu i slast koju vjernici budu osjećali, da budu gledali uzvišnog Allaha, sve te ostale blagodati ništa neće predstaviti na to zadovoljstvo. I ne samo to, nego će, nego će vjernici dok budu gledali u Allaha, njihova će se će sve više povećavati. Kako e, stoji u jednom adisu, koji je vjerodostojan, da će e, vjernici petkom gledati Allaha Žešanovu, petkom, ovaj, i kada se god vrate ovaj, e, sa, sa, tog termina sa gospodarom svih svjetova, dok budu gledali u njega, Lepota će im se sve više i više povećavati. Ja rabbi, ja E ovo, pazite, ovo je ideal. Ovo je ideal koji čovjeka tjera da stalno popravlja sebe. Dobro. Da li je, da, da stalno sebi, svi mi postavljamo pitanje, dobro, da li je uzvišeni stvoritelj zadovoljan sa mnom, sad sa ovim, sa mojim izgledom, sa mojim ponašanjem, sa mojim govorom, sa mojim E, sa svim onim što radim u društvu, u porodici, prema sebi, prema zajednici, prema vjeri, prema poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, svi mi vrlo često znamo odgovor na to. Jer kažu, kaže Rasulullah alaihi salatu sallam da je grije ono što ovaj, e, uznemirava srce i prsa. Ma hake fi sadriq, grije je ono što ti govica srce, uznemirava ti srce, to je ta savjest. Nešto učiniš, ne valjalo, haman, da te niko nije vidio. Ne, ne, ne osjećaš se fino. Ne osjećaš se fino. I kaže, drugo mjerilo za grije i za prijestup i za ne, neko nevaljalo djelo jeste, kaže, da mrziš da to ljudi čuju i vide. E ako prvo često mrzimo da mu nešto ljudi vide kod nas i pri nama, kako tek onda, kako tek onda trebamo ovaj, e, se ustezati od tog momenta ili od te činjenice da Allah Želešanohu vidi i primijeti kod nas nešto što nije u redu, nešto što nije, što nije, dakle, ovaj, propisno, odnosno, odnosno pristojno. Ako ne možeš pak da se ponašaš tako kao da gledaš u Boga, u Allah onda se ponašaj imajući u vidu, imajući u vidu da On tebe vidi i da On tebe uvijek gleda i nikada ne možeš biti zaklonjen ili zaklonjena, ne možemo biti zaklonjeni od njegovog oka, odnosno od njegovog savršenog dakle kakvi bi nam bili namazi, kakvi bi nam bili naši ovaj, e, ostali ibadet i ostala dobra djela kada bismo uvijek imali na um ovaj, ovaj ideal, odnosno e, na umu da ovaj, idemo prema perfekciji, odnosno, odnosno dakle, ovaj, savršenstvo. Naravno, perfekcija je propisana E, našom vjerom u svemu. Ne samo u ibadetima u odnosu prema Bogu, nego i u odnosima prema ljudima. I ne samo prema ljudima, nego i prema ostalim, dakle, stvorenjima i ostalim svjetovima. Pa čak i prema nerazumnim, dakle, bićima, nerazumnim bićima ili općenito prema, prema ovaj nerazumnim stvorenjima. Tako poslanik Muhammed s.a.v. u jednom hadisu kaže Inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum al-amala an yutqinahu. Uzvišeni Allah voli od čovjeka kada radi neko djelo da ga dovede do perfekcije. Da ga dovede do perfekcije. Itqan znači perfektnost, savršenstvo. Dakle, od tebe, o muslimanu, traži se da budeš perfektan u sam. Dakle, da težiš najvećem stepenu ovaj, kvaliteta u svim segmentima, šta god da si. Šta god da si u društvu, moraš da ideš u ovaj, e, stazom ili putem kvaliteta i prema najvećoj, dakle, ovaj, najvećoj tački u toj, u toj dakle, ovaj oblasti. Pa kada je neko od nas, kada je neko od nas dijete, kada ima roditelje, mi moramo da imamo najljepši odnos prema njima. U obilju dini, sana. Tu perfekciju i dobročinstvo je Allah propisuje prema roditeljima. Odmah nakon obaveze prema Bogu, dolazi obaveza prema roditeljima. Ja rabi, kako je, kako je samo lijepo vidjeti kada djeca, kada su djeca poslušna svojim roditeljima. Kada dijete, odakle god dođe, e, u, čim uđe u svoju kuću, poljubi čelo svojoj majki ili majci. A mi ovaj termin majka je toliko volimo, toliko je on topao, toliko je on lijep, da ne želimo ovu polatilizaciju da koristimo majici, nego neke, neke, nekako nam je lepše da kažemo majki. Majki poljubiš pa, ocu svome, babi svome. Pa na najljepši način se obraćati svojim roditeljima. To je islam. To je stroga obaveza od, od strane i Allaha Stroga obaveza na najljepši roditelji ne smiju da budu ugroženi. Ne smiju da osjete ovaj, da su oni, ne smiju da osjete, da se osjete u svojoj kući ili u kući svoje djece neprijatno ne smiju da se zastide, subhanallah. A zaista ima raznih primjera. Raznih primjera se možemo nagledati. I vrlo često dok prolazimo kroz ova, ova, ova, ovaj, e, teške uslove funkcioniranja našega naroda ovdje, ili stanovnika ili građana općenito, vrlo često imamo situaciju da roditelji ostanu sami. Djeca sva po inostranstvu, po svijetu i tako dalje, a roditelji sami. Oboje ili jedno od njih. Svjedok sam gdje ovaj su naši ovaj građani ili ljudi napravili na, na ovaj takve vile, takve kuće koje imaju nekoliko stotina kvadratnih metara, ukrašeni, na, ukrašen naravno te, ta zdanja na najljepši mogući način. Međutim, majka sama i babo sama. Djeca po Njemačkoj, djeca po dijaspori, na desetine. Vidio sam jednog starca koji ima ne znam koliko, sedam ili osam sinova, svi su u Švajcarskoj. On sam sjeti u svojoj kući. Potreban je, potreban je, dakle, ovaj, da mu neko čašu vode da donese. Ništa ti, brate, ne treba, ni Švajcarska, ni Amerika, cijel svijet ništa ne treba. Učin doček. Onako kako čovjek bude postupao prema svojim roditeljima, tako će djeca prema njemu postupati. A vjerujte, kada roditelji odu sa ovog svijeta, moja rahmetli bijka ili nana je 104 godine živjela jedan najteži moment u, životu na ovom svijetu jeste kad je ona presela, eto, četiri godine živjela. I onda sa, njenom djecom poslije, sa ovaj, mojim mamiđama i, ovaj, halama ili tetkama, je pričao, kad, nakon što je otišla, svi su žalili što nisu još malo bolji prema njoj bili, iako su u osnovi svi bili dobri prema Ali Svaki ti trenutak prođe kroz tvoju glavu, pa što nisam još bolje, pa mogao sam još bolje i tako dalje. A roditelji su vrata za Pa ako hoćemo, možemo ih zatvoriti sebi ili ih širom otvoriti ovaj, kada budemo otišli, otišli na ahir. Zatim, ako si također roditelj, u funkciji roditelja, na najlepši mogući način prema djeci postupati. Perfekcija se traži također u obraćanju, u savjetovanju, u educiranju. Zatim, ako si brat, ako si sestra također, na najljepši mogući način prema svojim najbližima. Onda također perfekcija prema komšiji. Također je savršen, odnos narađen prema komši. On je možda nedostižan, nikada se to ne može ta perfekcija dostići, ali te ona uvijek uče da ideš naprijed, da ne odustaješ, da se uvijek popravljaš, da se uvijek dakle popravljaš. Dobročinstvo prema svim ljudima. Dobročinstvo prema svim ljudima. A muslimanska historija, muslimanska historija, ona je puna Dakle, izuzetnih primjera kako se ovaj, postupalo čak i kada su događali sukobi. Primjer radi Salahudine Jubi koji je osvojio kuc od krstaša. Ovaj, eh, Richard Lavlje srce je ovaj, se je razbolio i Salahudine Jubi mu šalje svog ličnog lekara da ga liječi. Onome koji je tamo sa druge strane, ali to je islam. To je musliman. Musliman svima želi dobro. Svima želi ono što želi samome sebi. samome sebi. To želi prije svega muslimanima, ali isto tako to dobro želi i nemuslimanima. E to je islam. I zato uzvišeni Allah šano kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi smo te Muhammede poslali kao milost svim svjetovima. kao milost i dobrotu i ovaj, korist svim, svim svjetovima. Također, dobročinstvo prema životinjama, red spomenuli smo onaj hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Spomenuli smo onaj hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Mhm. I kada tu ovcu, to jagnje koreš, jer ti ga Allah dao da, da ga koristiš da, da, kao na vaku, to radi najljepši mogući način. Zato naši ljudi primjera radi, a to je utemeljeno u, u duboko u korijenima naše vjere, tom, tom kurbanu ne žele da pokažu nož kada ga vode prema mjestu gdje će da ga zakriju. Nego sakriju nož i to je, to je, to je utemeljeno, to je lijep, lijep postupak, lijep edep. Prelijepa vrlina. To je bonton. Poštuješ čak i životinje. I e, naravno, mi sada živimo u vremenu, posebno u Europi, gdje zagovaraju dobročinjstvo prema životinjama i tako dalje. Međutim, čak pretjeruju, idu, idu mnogo daleko. U tom smislu da daju više pažnje ovaj, životinjama nego i čovjeku, a to nije u redu. A znate li kada je Islam uspostavio temene dobročinjstva prema životinjama? Mnogo davno. Mnogo davno. Poslanik Alihi Salatu Salam kaže u jednom hadisu, koji je u sahihu također Kaže, pričao je o nekoj ženi iz priješnjih naroda, kaže, jedna je žena, kaže, zaslužila kaznu u džahennemskoj vatri. Zašto ovo Allah se kaže zbog mačke? Zbog jedne mačke. Zašto? Kaže, e, zatvorila je, nije joj davala hrane da jede i da pije, e, vode da pije, i ostavila je tako dok nije uginula. Ja otkud ti pravo da ubije život i vijeku nema razuma? Pazite, gospodar svih svjetova se na nju rasrdio. A s druge strane spominje primjer jedne žene koja je bila u jednom periodu ovaj, e, svakojaka, ali e, kaže, naišla jedne prilike na, na psa koji je umirao od žeđi. A tu u blizini je bio bunar, dubog bunar. Mnogo dubog, nekoliko metara, gdje, gdje, gdje pas nije mogao nikako da zahvati te vode, da se napi, tako da i ona je se išla i u cipelu mu je iznijela, iznijela ovaj, e, vode i napojila ga, napojila je tu dušu, živu dušu, iako je nerazumna. Kaže, zbog toga je zaradila mjesto u džanetu, jela je prostio grije. Ja bi. Pogledajte šta je islam. Onda također, kada govorimo o ovoj pre- perfektnosti u tijelu, musliman mora da je perfektan u svemu. I ovu perfekciju uzvišeni Allah spominje, primjer također kaže وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ Kaže, i ti gledaš brda, gledaš planine, mi smo sad prolazili ovamo, Tarom smo išli, ovaj, e, pa smo gledali ono Božije stvaranje, ono, ono, ono, ono ljepotu vadi. A ovaj planine kaže, ti gledaš planine i misliš da su postojane, a one se kreću, kaže, isto kao što kreću oblaci. Naravno, jer se i zemlja okreće i kreće i tako dalje. Ali šta je dokaz kada suna Allah illeri atkane, kuleše, i To je Allahovo djelo koji je sve do perfektnosti doveo, kaže uzvišenje Allah subhanahu. Pogledaj ovaj svemir. Koliko ima miliona a, ili milijardi nebeskih tijela samo u ovoj našoj galaksiji. Kažu da je najmanja ovaj, zvijezda u ovoj našoj galaksiji sunce, ali za nas je ono naj, najveće tijelo, jer, je, jer nam je najbliže, pa, pa, pa tako nam se čini da je, da je ogromno i tako dalje. Ali pogledajte savršenstva, iz deliza, dožive nikada da sunce zakasni? Da ne izađe na vrijeme ili da ne zađe na vrijeme i tako dalje. Nikada, to je savršenstvo gospodara svih svijeta. To je savršenstvo gospodara svih svjetova. E onaj koji je ovaj svemir uredio tako perfektno, traži od mene i od tebe, brate i sestru da budemo također perfektni u svemu. I zašto? Namaz. Pet puta dnevno. Pa da bi se učio toj tačnosti toj perfektnosti i U tačno određeno vrijeme. I najbolje je obaviti namaz u prvom, u prvom, dakle, ovaj vremenu. Zatim, šta god da u društvu obavljaš, bilo koji posao, Islam ti naređuje da ga obavljaš na najljepši mogući način. Ako si učenik, učenik, Islam od tebe traži da imaš sve petice ili sve desetke studenta. Ne možeš se pravdati primjera radi, e, ja imam afinteza za nešto drugo i tako dalje, da tražiš sebi opravdanja ako ima šestice ili jedinici tvojeg, ne, ne, ne, ne. Nije ti dobra vjera ako imaš slabe ocjene. Ti mora da budeš najbolji u svemu. Ako si profesor, ne možeš da kasniš na časovima. Ne možeš da ne pripremaš časove. Ne možeš da ne budeš najbolji profesor. Moraš da budeš najbolji profesor. Najbolji profesor. Ako si radnik, moraš da budeš najbolji radnik. Nema primjera radi, kad me vidi direktor ili poslovođa, ja, ja sam mašala, to rekao bi čovjek, nema boljeg. Što on zamakne, fušerluk, ne. Ne. Nema krađe na ispitima. Primjer, ja sam u Rožajama primjer, radio u centralnoj prije nekoliko godina, održao jednu hutbu na ovu, na sličnu temu. I spomenuo sam diplome, važne diplome i krađu na ispitima i tako dalje. I, mnogi studenti kad su izlazili, oni su se gledali, i kaže, e, pronađete ovaj fendi i tako dalje. Ali, ali neki su džamatnije mislili da on, ako klanja, ide u džami, on može sada kralje tamo ispitu, da, da prepisuje i tako dalje, i poslije uzme diplom, Ma lažna ti je diploma, bolan. Haram ti je diploma. Haram ti je poslije i plata, poslije te hudbe, mnogi su mi se ljudi, ovaj, studenti javili, pa kako ću ja sad, pa šta da radim sad, pa kako da se ispravim i tako dalje, ali govorim, nemaju ljudi predstavu da je sve vjeran, sam život je vjeran. Nema krađe, nema fušarluka. Ti radiš. Jedan službenik u općini Rožaja ovaj, se hvalio jednom našem prijatelju, kaže, a ja sam maša, evo, posti ko što sam htio. Šta? Kaže, ja primam plat, ne idem na posao. Pa to be to, nemoj to pričat, to je sramota. To je sramota, a, da ne govorimo o grahoti. Pa nije ti dozvoljena plata. Nije dozvoljena plata da je primiš. Znači, na haram način hraniš svoju porodicu. Nije to islam. Nije to islam. Tome nas islam nauči, pa makar 24 sata bio mjesečni. Ne, ne može to tako. Mora perfekcija u svemu. Ako si direktor također poslovođa, na najljepši mogući način sa, sa onima koji su, koji su, koji su ti podređeni, sa kojima ti rukovodiš, sa kojima ti posluješ, na najljepši mogući način, u svemu. E, zamislite ljudi, kako, gdje bi nam bio kraj i e, gdje bi nam bili ovaj, i uspjesi kada bismo ovo uvijek imali na umu i kada bismo dakle se tako, tako ovaj, e, ponašali. I na kraju završit ću sa jednim hadisom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi koji je osnova kada su u pitanju velike ambicije i veliki cilje. Vi znate, naravno, svi mi kada slušamo ili kada čitamo o džennetu, o dženeckim ljepotama, a svako od nas kaže, e, gospodar, samo da bi, samo meni da, da, da, da, ovaj, da, da, da uđem bilo gdje, bilo gdje. Pa negdje, ja sam čuo komentar, kaže, gospodar, bilo gdje, pa negdje za vrata, samo nek, u neko čoše, neki ugao, da ja uđem, samo se skrasim, dobro bi mi bilo i tako dalje. Međutim, pazi, tvoj gospodar, uzvišeni Allah, od tebe E, tebi e, ne želi bilo koje mjesto u dženetu. Nego kada tražiš dženet, kaže poslanik Muhammed kada moliš stvoritela za dženet, kaže nemoj da, da moliš bilo koje mjesto u dženetu, nego najuzvišenije mjesto u dženetu. Allah To najuzvišenije mjesto u dženetu se zove Firdeus. To je vrh dženeta. Iznad njega je Allahov prijesto, a iznad predstavlja je gospodarski svijet. Zašto je ovo najdobranije mjesto u dženetu? Zato što je najbliže stvoritelom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pazi, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u dženetu ima sto deređa, sto stepeni. Između dva stepena je kao razlika i razdaljena kao između zemlje i nebesa, zamisli to. A između svaka dva stepena je tolika razdaljena. To je Allah pripremio za one koji se bore na Božem putu, koji ulažu u trud, napor i tako dalje. E, zamisli sad onaj koji je na prvoj ovoj stepenici ili stepeni, onaj koji je na, na, stotom, stotoj ovaj stepenici ili derači, ili Koja je to razlika? I stanovnici dženeta će jedni u druge gledati, kaže, kao što gledate vi ovaj, sa zemlje zvijezdu na istoku ili na zapadu. Tolika razdaljina. Poslani, pitaš nas, ovom poslanče, pa dobro, ti koji će toliko biti visoko u dženetu, to su sigurno Allahovi poslanici. Kaže, ne, vjeruj mi, ne, ljudi, kaže, to su obični ljudi, to su obični ljudi koji su bili odani Bogovi. I zato, pazite kako nas uzvišena vjera uči da idemo prema savršenstvu. Da uvijek idemo naprijed. A dva su stanja u kojima se čovjek može naći. Ili ideš naprijed, ili se vraćaš nazad. Nema trećeg. Nema neko da kaže, e, ja sam stojim, meni je fino, ja obavim po neki namaz, odem ovaj, na, na džungu, odem bajerom ili ponekad klanjam džemazu i tako dalje, ovaj, ponešto pomogne i tako dalje, uhare, dobro je. Ne, nemoj, nemoj uhar, molim te. Islam od tebe ne traži da se zadovoljavaš sa uhar. Ne. Ne, Islam od tebe traži mnogo više. Jer te stvoritelj poštuje. Uzvišnji Allah poštuje čovjeka. Uzvišnji Allah voli čovjeka. Uzvišnji Allah voli svoje robove. On je milostiviji i, i, i ovaj, e, blažiji prema nama nego što su nam, nego što su blage i milostive naše majke prema nama. Vjerujte. Tako je Allah subhanahu tada dobar i milostiv prema nama. I zato on traži od nas, on se raduje kada mu se mi pokajamo. Zamisli to subhanallah. Stvoritelj koji je nezavisan, koji živi savršenim životom, prije nego da ljudi ovaj, dođu na ovaj svijet. Ali on se raduje kada se neko od nas pokaje, kada se neko od nas popravi, zato je jako bitno da se uvijek popravljamo. Uvijek da se popravljamo. Uvijek idemo naprijed. Svaki dan ja hoću nešto korisno da naučim. Naravno, prije svega vjeri, ali bilo koja korisna nauka. Samo nemoj da se zaustaviš. Uvijek da se ovaj, usavršavaš i uvijek da se nadograđuješ. Primjera radi, mi sada slušamo termin ovaj, eh, vječito učenje i tako dalje koje nam dolazi ovaj, od, ove e, civilizacije danas. Međutim, u islamu je to davno rečeno. Dakle, traženje znanja, izraka, od groba do, od rođenja, od kovjetke do groba. Uvijek da se završavaš, uvijek da napreduješ, uvijek da ideš, dakle, ovaj, naprijed. Kažu, oni koji su slijedili i družili su se imamom Ahmedom, rahimahullah, poznatim islamskim autoritetom, ovaj, po kome je jedna i e, škola u Fikhu e, nazvana Hanbelijska, dakle ovaj škola. Ti njegovi učenici su govorili, kaže, družili smo se sa njim i kaže, svaki dan bi po nešto od njega koristan učili I svaki dan bismo primitli kod njega da bi on uvijek nešto novo, uvijek bi se uzavršao uvijek bi išao naprijed. U svemu, gdje se god da nalaziš, šta god da radiš, samo naprijed u dobru i u hajru. U dobročinjstvu prema drugima. Pa kada čovjek se trudi da ide prema perfekciji, da dostigne perfekciju, iako ona ne ali što se više trudiš, ti si, ti si sve savršeniji, ti sve bolji i tako dalje, onda će te uzvišeni Allah žanom perfektno nagraditi. U suri Ar-Rahman, sura poglavi u Kur'anu, zove se milostivi. Pročitajte ovu suru milosti tamo tamanajstvu sadržaju, u njoj uzvišeni Allah spominje, samo spominje svoje blagodati prema nama. I ahiretske i dunjalučke. I zato je nazvao ovu suru Rahman milostivi, jer sve blagodati dolaze od milostivog. Sve su one tragovi njegove milosti. Kaže, vidimo je tu, هل جزاء الإحسان إلا cilj je perfekcija. Allahu Ti se trudio da budeš perfektan ili perfektna, Allah Žešanu će učite na najljepši mogući način Ja molim Allaha mi milostivo da sve vas, vaše familije, vaše porodice e, nagradi svakim dobrom da vas vodi putevima spasa, da nas naravno pomogne da uvijek napredujemo i da idemo prema ovaj e, u kvalitetu, je naprijed, kako bi inša Allah on sa nama bio zadovoljan kada, kada ako Bog kada ovaj, ga sretnemo, a to je neminovnost, susret sa njim je neminovnost i zato onaj ko voli susret sa njim, ko voli uzvišnog Allaha Žešanohu i također Allah njega voli i raduje se susretu, susretu sa njim. U tom smislu želim da vam se jedan put na pažnji, na, na strpljenju, da vam dragi Allah ukabuli ovo vrijeme i ovaj trud koji ste uložili i da se još puno puta viđamo u ovakvom prelijepom ambijentu i sličnim, ovaj, inša Allah. Naša posljedna vez ste hvala Loviša i Sarava Crna Mogu ja kažem Možda, naravno. Dragi muftija, mi smo vas pozvali da, nas, da nam zasladite ova sva predavanja, a vi ste presladili ovo. Sad, djeca koja imaju ovdje da dobiju, ili Mihal koja žele, ili Hanumi ako žele, Bujru. A ja, može neko pitanje ako žele. Evo ja ću to profesoru prepustiti, ovaj Almir Efendi Šantić, inače glavnom imamu islamske zajednice, Mersanzeze u Brodarevu. Ovaj, a naravno ovim momcima, oni moraju dobiti van svih pravila i protokola a ovo ostalo neka, neka on iznađe metod kako će podijeliti. Pošto je on stalni gost ovdje, on zna.